Orain arteko languzia uzkali dute ara zer dion FDSoak, deitoratzen du, barneren eh, gobernoren erorketa, sindikatuak lehen ministro bat eta gobernu bat lehen bailen izendatzea galde egiten du, laborantza gaietan posizio azkajak ukango dituenak, Ipar Euskal Herriko diputatuen kontrako aserrea ez dute gordetu, Bernard Laich FDSoako presidente ordea. Les représentants euh, de la FDSoa au Pays Basque ont rencontré les parlementaires. 7 jours après, quand on vous dit, mais on va vous soutenir, on fera tout ce qui Il faut pour faire avancer les textes, pour que puissiez travailler dans de bonnes conditions. Mais ben, on s'aperçoit que c'est une sorte de trahison des parlementaires. La loi de finances euh, de la Sécurité sociale de la cohortane, mais ben, ginen, erretreten, eh, uh, eh, oita bost uh, urte oberenak kondian hartu izan dadin uh, erretretan uh, kalkulatzeko. Hola, exemplu somaitzo, banan bazien uh, beste pilat, eta horiek beseginan uh, boska batekin dena uste ute, eta zinez kesu gira. Peio Dufo, Kolet, Kapdebiel eta Inaki etxaniziaren aserre alarazi dio sindikatuak, lujaldearen kontra boskatu dutela uste du Bernard Lairek. Si on n'est pas conscient aujourd'hui qu'il faut agir en tant qu'acteur politique pour son territoire. Même si on a un mandat national, on doit répondre aux électeurs de son territoire, plutôt que des arrangements politico-politiciens que j'appelle euh, les petits meurtres entre amis.